ya daini ilal kuwaini wata sunonin abin nan alwalla wata wankewar hannaye zuwa ga ku'a wannan kashin nan wannan kashin nan shine ku'u wata mutum shi wanke hannu zuwa ga wannan gwiwa hannu to sannan ina ne inda shirugun farawa ko da kana cikin alwalla ta ɓaci to kada ka koma tsoma hannunka sai ka sai ka koma karkata ka wanke domin haka wato ya taho ga sunna wa raddu mashi ra'si da mai da shaf wal manmada to haka nan kurkurar baki kada ya biro ka sa ka motsa cikin su cikin baki sannan ka zubar wal istinsaq wal istinthaq da shakawa kuma da yacewa wato ka ka shaƙa da iskam da ke shiga sannan bayan nan kuma ka kamar shaci majina ka shaci shine istinsa kun fahimta wa masu masir rasi da mai da shafar kai bayan ka shafa wannan na farilla ya kai iyakar gashin ka to sannan kuma ka komo har iya inda ka fara kun gane amma mace mai gashi ko kuma abin nan mai tsoraye ko mai gashi da yawa in ya kai sai ya koma birkice kansa gashin sai ya biyo a kansa in akwai sauran sanyi ya koma shafawa in babu shi kenan hmm. a wannan kai ma ba za ka ji daɗi ba ga ruwa ga abin nan fatal fatal za ka bata jikinka ta gane ta ina ne wa basul uznaini haka nan shafar kunnuwa wata tajdidul ma'i kuma, kuma sanyin nan da aga hannunka bai isa ba sai ka koma taɓa ruwa ka shafa koma taɓa ruwan nan wata abin nan shi ne sabunta ruwa wata abin nan sunna ne tibu kuma in ka fara ba za ka jerantawa bayan fara'ili kamar in ka fara ka fara wanke huska sannan hannaye sannan shafar kai sannan kafa to zakuwa da shi haka sunna ne kamar yadda ya to cikin ƙur'ani. abin da yasa ya zan sunna don ƙur'ani bai ce inda ce an kai hagaslu wujuhakum sai an ka ce wa ba ce kun ba mm. inda an ce kun uh, famsa bi ru'usikum uh, wa uh, mm. da wannan tilas ne mm. don fa ta nuna tartibi amma wawu bai nuna eh, jeranta tana ce zaidu da amru sun hito ko wato zaidu ya fara zakwa ko amru ya fara zakwa ba kayyade ba kanan wa yake kun gane hmm. a'a kai daga baya ka gane wato sai an shahi kai sannan bayan kana toka kunnuwa daga kunnuwa sai abin nan hmm. sai ka sake sallah eh, a'a a wanki ka taba ruwa ka wanke ta nan jeranta ba wajibi bane in mutum ya manta domin mantuwa ne nan ko ka manta abin nan ko an dade in ka ga wurin lum'a ita dai kake wankewa wa man nasiya farda wanda ya mance farilla min ada'ihi da gabubuwansa fa in tadhakkarahu bil qurbi in ya tuna shi nan kusa falahu ko fa'alahu ya aikata shi wato shi wanke wa ma hu abin da ya bayan sa kamar misalin bayan ka wanke hannu sai daga nan abin nan sai ka shafa mu kai ka wanke abin nan bayan ka tashi sai kaga wannan hannu ba wanke shi ba to in ka wanke shi eh, tun da dai abin bai nisa ba ka koma shafa kai ka sake wanke kafafu kun gane eh ga jikin liman babu sallar liman sai ka gwabce <laughs> eh? ah, in yana yiwa ka nuna maka ka nuna masa don ya shiga ya wanke amma dai kai ka koma bin sa bayan ka gani sallar ka ta baci eh? eh kana dorawa yana cikin wurare goma sha ɗaya hmm. wa man nasiya farda min ala'ihi wanda ya mance farilla daga cikin gabubuwan sa fa in tazakarahu bil qurbi fa alahu wa ma ba da abinda sa wa in tala fa alahu wa da amma in sai da an ka dade sai ka ga ashe baka wanke wannan ba to sai ka wanke shi ɗaya ba za ka sake na bayan sa ba wa adama sallah qabla amma har in ka yi sallah da wannan alwala sai ka sake wannan sallah in sallah guda ce ko sallah biyu ko sallah uku duk dai sai ka sake wa in taraka sunnata amma idan mutum ya manta sunna ya bar sunna bai wanke bai kurkure baki ba wannan ba a ce ya bata sallah ala ha wala yidu salata sai yayi ta kawai in alwallan na nan yana son ya ci gaba da ita ah, wala yidu salata amma ba zai sake sallah ba domin sunna ne ya bari wa man nasiya lum'atan wanda ya bar wani fari bai wanke ba cikin jiki ga gaba ga salaha sai ya wanke ta wada ita dai yatin da niyyar farilla ce kun gane in salla qabla zalika in ya riga ya salla gabanin shiga wannan lum'a da ya saki salla ah, ina ne wa man tazakkara al-malmalata wanda ya tuna kurkurar baki wal istinsa akwai tuna shakawa ba da an shara filwashi kana cikin alwala sai ka fara wankin huska sannan ka tuna shewa ka kurkure baki baka shaka ba to ba za ka bari ba ka komo ga sunna sai ka ci gaba sai ka gama sannan ka komo ka kurkure baki shi ya ce ba da an shara filwashi bayan ya shiga cikin huska fara jiu ba zai komo ba ilaihi ma zuwa gare su hatta ya mun gudu a husai ya cika alwallashi bari mu tawo ga alwala ga wanka ta yana zuwa